الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وهو محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه واستنى بسنته إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة أما بعد عن صبرتي بن الفاكهة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم فغفر له فقعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك فعصاه فهاجر فقعد بطريق الجهاد فقال تهاجر وهو جهد جهد نف جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فقال رسول الله فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة رواه النسائي وابن حبان وعن فضالة بن عبيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم الزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربذ الجنة وبيت وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة في أعلى غرف الجنة فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت رواه النسائي تلكو lugendo lwa nahanu ala alhaq fe tuli ku kituufu twayimirira ku kigambo nabbi kye yakozesa mu hadithi kumpi makumi abiri olw'okusoba ekya al ummatu ataifa al mansura nimbagamba emyezi ngesatu egiyise webiri ne nti omusajja omukugu ku mulembe guno gwe tuliko buli omu waali mu kanyomero k'ensi ng'afaayo ku nsonga z'obusiraamu akkiriza nti mukugu mu musomo gwa hadithi wadde ng'awakanyizibwa mu bintu ebirala bingi nga bw'aba ayogedde ekintu kiwulirwa neewulirirako n'amatu gange ng'agaana abantu okulwana entalo z'eddiini ng'aleeta n'ensonga ekyewuunyisa nti al adbani mu kusooka avumirira nnyo attaasubu lmadhabi abantu okwesiba ku nga seeka wange bwe yagamba nga seeka wange bwe yagamba akivumirira takyagala era nga kituufu almuminu kaljamali lanik yankadu haithu nkada dalil wabula ye ate yakola yayogera enkola etaliko ndagiriro yonna kuva mu Qur'ani wadde mu sunna nga ku yo kwe yasinziira okugaana abantu okulwana entalo z'eddiini <coughs> n'ensonga zeyawa bamubuuza ozijjawa ekisooka yagamba tusooke tumala kwekolera byakulwanyisa ekyo yakyogera mpulira n'okukiwandiika ne bakiwandiika n'agamba fenna fenna tumale kwekuŋŋaanyiza mu kitundu kimu bwe yatuuka ku ekyo yagamba nti ha naye senga kisoboka ha nga tulina betuyinza okwekuŋŋaanyiriza naye ng'akimanyi bulungi alibaani nti tewali weoyinza kwekuŋŋaanyiriza nabaletera n'ekyokulabirako ekikakasa ekyo nti ne bw'obeera musiraamu wa bulijjo oli omu n'ogenda ku ttaka lya saudi arabia ewali nabbiwo bakuwa ennaku kumi na nnya zokka ng'omaze okwetoloola kaaba n'okukyalako emadiini okutolera ku nabbi salaamu n'okuddayo ewammwe bwe zisukkamu ku lwekkumi n'ettaano ne bakwata bakuteeka mu kkomera abasajja abo olwo ate muneekuŋŋaanyizaawa era ye ng'agamba nti olw'okuba ebyo tebiriiwo n'ebirala okugeza nga yagamba nti tutwale kuddira ebitabo ebya fikihi ebirimu khurafaati empitirivu empitirivu tumale byonna okubinakka kitabo ku kitabo <coughs> okubinakka kyekikwe kubyoza okubitukuza tubijjemu buli kintu kyonna ekikyamu tulekemu aya za qurani na hadithi entuufu byokka bwe tulimala ekyo n'ekyokwekolera ebyokulwanyisa n'ekyokwekuŋŋanyiza mu kifo ekimu n'ebintu ebirala n'agamba nti aha atarubiya watasfiya tuzaale n'abaana abaana abo nga tebalabye ku musaalaba abaana abo nga tebawulidde ku music abaana abo nga tebalabye ku haramu <clears throat> abaana abo nga tebabbye <clears throat> nakadhalika kati abaana abo n'ebitabo bino n'okwekolera ebyokulwanyisa loke tukwate emundu tulwanyise eki abakafiri naye ng'akimanyi bulungi nnyo al albani nti ekyo tekigenda kubeerawo okutuusa olunaku lw'amazuukira lwaki tekigenda kubeerawo anti tekyaliwo ku mulembe gwa nnabbi alaihi salatu wassalaamu bannange ekyebitabo okubeeramu ekitabo gundi kirimu ekiwakanya kitabo gundi mulowooza nti kipya kyatandika nnabbi amaze okuvaawo nedda kyaliwo nga nenabbi akyaliwo nga bawakana mu koroani basahaba nga bawakanira mu koroani kino kyekituufu ekyange nedda nze kyengamba kyekituufu nga nabbi waali bali bafulumyeko mu madiina nga bagenzeeko nga wali ku kwota gaadi nedda ng'ali wano mu kisenge kuba omulyango gwe yafulumaga bati mu mulyango gwe ng'alinnya mu muzigiti nga waali awo ngawulira oba bamunyumiza nedda ngawulira namatuge gombi ombaka wa Allah tabaraka taala boyavayo mukisenge kiche yakola yeyole takoma nyimuzi kitemo ali mu mike katemo ali mu bisansa temo ali mu cha obula ali mu musenyi yeyole taka nali bakuba nali bakuba ngabo aba yombe nga munyivu bagamba nga masoke ga myuse boyanyika nga masoke ga myuka ngabagamba nti mudide kitabo kya Allah mu kikuba erudda ne erudda bino be baviirako emirembe egyakulembera okubula okuva ku bannabbi baabwe nabagamba ebintu bingi abange kyali kitegeeza ki nti sahaba omu yali ategedde bulala aya sahabi omulala ngaategedde bulala aya olwaleero ekyo bwe kiba nga kyaliwo nga naye akyaliwo bwe kinaabulawo oluvannyuma lw'okuvaawo kwe kisoboka tekisoboka noona ajja kutegeera bulala aya agiwandiikeko bibye era agiggyemu eteeka fulaani Nona tegere bulala aya. Na ya jiwandikeko bibie. Echo basilamu uroku baba sahaba baka ya gani na mkorani gani na biachari uo. Chiaba gano kuru wane taruze dini yetukufu. Neda. Adibani ogude. Kambarese chokura bila kechi na nabi yalimu safari. Atambula. Na gamba basahaba. Ntienchaa. Yari agenda tabuki. Butuna batu tambude bulungi kusawa bweziti katugeze nti oba mukalasa mayanzi ngabaganda batiro kugamba oba mukasenda bazana tujja kutuuka mu kifo fulani naye waliwo oluzzi bwemba mutuuse ku luzzi olwo advance pate tekwata ku mazzaago okutuusa lwe najja ne ntuukawo muwulidde tuwulidde ya rasulllah enkeera balo ne basitula eyo yali briefing oba teyali briefing yali briefing advance party bwe yatuuka mu kiseera kyennyini nabbi kye yagamba bwe yatuuka ku luzzi ne bagagwamu ne batandika okugacya kula ne banywa ne bakola ki nabbi n'atuuka n'abagamba nti kiki kino kye mukoze nga buli omu atunula butunuzi bwati okwo kwali kujeemera mubaka ba allah oba kwali kumugondera bali bagenda kusuubula oba bali bagenda kulwana bwekibeera nga bajemera nabbi nga bagenda kulwana ekyo kyabagana okugenda okulwana nedda bagenda okulwana mu lutalo kati ono atugamba fe tetulwana paka nga tulekeddeawo okujemera nabbi kiribeerawo ah, oba okyali ku ekyo nabbi yali tanaba nakugenda eyo sahabi nabba nabbi namusalako ki ah, okyali ku ekyo nabbi yali tanaba nakugenda eyo aba atudde muzigiti omusajja najja namugati ya rasulllah nkoze obwenzi njagala kuntukuza Nabi nachuka na tunureri. Ruachi. Yari amazo kubalanti. Mbade ni baso haba chikumi. Katichenda muenda. Onomuchi. Musaja na amuchuka na ina muda. Masamuka yara sula. Nkugambi niti nyese. Njaga na kuntu kuza. Nabi nachuka na tunureri. Nge na kwe mujude. O musaja na kama. Na tambula na muda. Masamuka yara sula. Nabi na mugamba. Nti obomu kuteko bukwasi. Kwa sahaba nti neda. <laughs> Garinga gamba nti. Nti. Owange umbaka wana. Tompa iliza. Nse simu kutako buchi. Nkore dedara chiri. Na binamu ganti. Obomu nyue gede. So habi namu gamba. Neda, neda. Nse sina munyue gerako. Nkore dedara chiri. Nkome do nabia ganti pa mkorechi. Sema muta. Abo tebalu anangataru za dini. Oyete yali nabi. yali nabbi bali basahaba be n'olwekyo okulwana entalo z'eddiini basiramu bannange tebyetaaga kumala kubeera batukuvu tekiribeerayo la yakdhil insaanu ma amara eyo quran talisobola kutuukiriza omwana adamu byonna byenamulagira okugira ki fattakullaha mastataatum wasmau wa atiu tasobola kutuukiriza byonna byenamulagira okukola talibeera mutuukirivu emirembe n'emirembe sokobedi rahimahullahu taala yayinanga okusaba eduwange gantu saba Allah tabaraka wa ta'ala otusonyi obutali butuukirivu bwaffe norwecho bweberanga yoye hali ya basahaba fama baruna naha unako lumu nabi yali ali musafari ne basahaba ne batuka abantu ngenjube egudde Ngetebaso wala kumanya yavudde eno negwa wano tutunule wano yavudde eno negwa wano tutunule wano ne bakaayana basaba ne bagamba nti engeri gye twavudde bwe tuti twatambudde bwe tyokujja wano kakitegeeza nti nenjuba eva wano eva wano apaana apaana apaana tekisoboka busobozi twaweseemu ku kkoona gundi twetoolodde olusozi gundi apaana apaana apaana ah ono naakima eswala n'asaala ng'atunudde eri n'oli n'akima naga nze sikkiriza oyo gyatunudde sikkiriza n'oli n'asaala ng'atunudde eri buli omu n'asaala ng'atunudde wawe omutima gwe gwamatirira naye nga nabbi yali mufusitwati nga wali we yali akampinze mukawema katugaze katugeze mukawema oba mukatenti katugeze ketutegera kakati kye kyadirira bwe bwacha kumwacha bagenda okulaba ngenji wevudde wali ngegudde wali bonanga tewali asadatu nde mukibula Mangwago ne wagende wanda binamaka tiyara sula Allah waliwe chatu tuseke guru chichi chabadde bwe chichi ne bwe chichi ne bwe chichi ne bwe chichi pena pena tuwali ya sadenga tunude watufu enjuba yino yafude wanu tuisapozi kusala ngatunude wanu nabi yasirika busidisi yabagamba nti muddemu eswala nedda abaffe baakayanira mu njigiriza ya nabbi nti enjuba ebeefudde wano otunula wano okola otya nabbi teyaliiwo lwaki tebaamubuuza kitegeeza ki nti okukayanira masairu g'eddiini tekigenda kuggwawo kyaliwo nga nenabbi akyagira ki bwetugamba nti tumale kutukuza bitabo byonna byonna nabbi yalekawo ebitabo ebyo abafikihi kyovaolaba kyannaku nnyo bannange kyannaku nnyo kyeraliikiriza buli omu ayina fayiro ye Ne waliwo omuntu gw'owulira n'ogamba nti ah, kati nga ibunu kabi abalala bamuyita kamaia ah, eyakuwa nabbi mu kyenyi kale nange ndi mujeemu jamiiru ndi mujeemu ndi mwonoonefu naye bwe bamala ne bansimba mu layini emu jamiiru labaika simba emabega wakumaia ah, mutuufu wembadde nebalira bulijjo mwonoonefu manyanti buwabanga al hakim atasovia angambiensi angambiensi mbe mula inemune kumai mbutufu nange nzikiri dendi mubinyo nenga wabakunga amanti ronda uo simba mbuza gwani kizei bunu kamai yatema nabie uhudi aa ah! ngamatisija kujirachi wamune chunga nange ndi mujemu mune aa ah, nango yomutide abantu ina failo ne waluo gwojirachi Nesevi yayo, musajia ya mubuza. Na mga mati sheikh, naamu. Mpulido omusajja nga asomesa jihad nga muvubuka musanyufu. Omanya abantu abo bwe olaba simanyi nasomera makeresi manyiwa. <laughs> Tebamanyi biri mu Quran. Mudde mwetegereze nnyo ebyafa bya Sara Foundation yenu. Ojja kusanga nga bawalimu abaalimu abatono bamukulisuuna n'okutuusa olwaleero bakyalimu oba baafiira ku bukulisu. Lwaki? Baali basobola okwebikkulira ne bagira ki? nebesomera kati nga seeka bwajja n'amusomera ekyennyumu eba ekimubuzaabuzangaga nti apaana nange nsobola okwesomera ekyo si kituufu naye bwekitabo ekyo abasigaddewo bonna bagawudwa bayaye bambutala batamanyi kwesomera be baagenda n'empewo beyatwala kati bano bambi ono omwana asomedde makerere simanyi asomedde mukoleji yawa agamba njagala kwesomerako njagala kwerabirako njagala kukorani y'oluzungu ndabe wangeri yavunulamu agenda okulaba nga e kituufu korani mwekiri holewo mweri mwekiri mu korani ng'asanyuka naye omuvubuka akubidde e, eh, sebyayo essimu amuga nti seeka mpulidde seeka ng'asomesa jihaadi yennyini yamugamba nti ebintu bibiri naawe musheekh ekisooka mubuuze seeka oyo nti yasomerawa ekyokubiri mubuuza gye yasomera yasomayo ki alyoka gyasomesa eki Tiankola <laughs> bubi mbakuwa nganze ya liyo mbuko oyo. Nganze sebi ya igwe ya gamba. Nandi mugambe. Ndiye chisoka ya somera mizigiti. Ngaba sohaba yuwa somera mizigiti. Mbamu wangu da mbamu si muwangu di. Kupa ya badaloza mbuja kumuka nina somera Madina, Pakistani, Rahole, eh, Azhari, Riyadi, Uwa. Ya somera mizigiti. Ngaba sohaba yuwa somera muchi. Neba tabiina. Ah. yasoma yoki yasoma yo busilamu bwonna ngaba sahaba bwe babusomanga nabita bawulide munti olwalero tarehe olwalero aqida olwalero fiqhi olwalero hadithi olwalero tafsiri olwalero lugha olwa... yasoma yo busilamu bwonna yabusomera mizigiti kiri kiti ekyo seka aha omanyi kisana okubanga seka yasoma kintu gundi Basahaba yabatwe bali ekyo kudda muneda Elimu eno enaje mulaba abantu bakunganya bitabu. Baji wandika nga seka atudde mu muzigiti. Allah kwecho mujulizwa gulu arushi. Nga atudde nga bano bawandika ne ekijigo ekirala bamba kwatanga bukwasi na wandika ekiro. Abasajja abo kunonya elimu basilamu kyali kizibu. Lwa kubanti emisomo mingi. Webu za chono osomesa ne chono oleka. Na yese ngamba reti na bwete zuwa nubi yafa yabasa jengiri jibano nyamwe ilimu. We unya. we unya basiramu waliwo omusajja bwabatoose yali oba abunu aimu oyo oba yali ani neerabiddemu katono naye yatambula bamulagiridde awali omuwalimu eyo mu byalo byeyo n'atambula kumbe gye bwe bamugamba si wano kumpi entanda gye yasiba n'emuggwako basiraamu n'asigaza mazzi agaali mu lubuto lwe mu kawago ke Cheyakora chechichi ngafa agude techa sobola kutambula ngaina kufuyisa musulo mungalo ngabwagunywa atempora mbona kunywa ko katono Naddamu amanyi natambula ech ngatatuuka naddamu narakasira ngaina kwekama musulo gwe ademu agunywa yagunywa mirundi ena anonya ilimu Nawe bote bolio lwalero kulokubanga olinye nyonyo kuvebwa ise no gende madina ne bakusasuranga dola 15 buli mwezi no lya nonywa no kumanga olubuto lugezo yamba denga tenyiride no de wone we bakaka tv kakarangi ke wafuna no gera ko mchalo no laba mama wanga wamugulira yo mita zo, za gundi za gome sisimanyi za za za, za, za. za za kakaya nechitambale ekyo mukiwato omugulira ebyabaganda kulokubanga mangu omuganda bas that is all olona okoze nnyo nonye za ilimu okomiyewe miyeze esatu gyomase mu Uganda toyibiride ko batukugamba bantu nti itakullah fataku yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamu naye boto boli katubalero ogamba nti yakola bwatyo Yave Madina yave makka umulukura yave pakistan yava zahari najanenga tenyirira no rubuto runene ne kanzwe temagana bweti oyo yeka yasano kusomesa aki obusilamu fa'tabiru ya ulil abswar ya ulil albab mufune kyo kuyiga abange mwe bandanyini magezi abange mwe abayina masa galaba abange mwe abayina matwaga ulira bwekito si bwe kiri basiraamu bannange nedda nedda n'olwekyo obusiraamu tebugenda kulwanirirwa luvannyuma lwakuyiga kubona byakulwanyisa nedda mugende mubuuze baseeka abanagisifu nti lwaki ekitala kya khalid buna lwalid bakiyitanga hindi ono tewaliwo omukazi gwe bayita hindi waali Mubabuze lwaki bayita ngekitala kya Ali ibn Abi Talib Arumi. Mubabuze. Lwaki bakiyitanga Hindi ekitala? Noyo gomulira Hindu bintu Utuba temumulira yasala gundi. Yasala Hamza. Eri linya siri ya Kiwarabu. A akitegeza buyindi India. Tebumanyi bano bapatero mu madivani abayindi. Bayindi mubalaba maduka. Eje chitegeza hindi, omuindia, omu, oyo musajja omuero, oyo vati, oyo musajja. Bari kumpi nyo, yona ezia. Buwarabu ezia na baba hindi. Baba itawa hindi, abanyo baba itawa hunudu. Hindi, ilanoze na ina riyadhi, nga nina omuvuka kwenye soma na yenga, omuita riyadhi. Na yenga muindi, nga ze muita hindi. Nga mpita ugandi. Betu chionga tuzanya. E, eh, Ruache omukaso ono, vamutuma hindi. Hindi. okubanga ekitala kitawe katugeze ekyokulabirako kitawe yagula ekitala nga kyava buyindi abalaba abo bagendanga ku mayanja ago nga bagenda ne bagenda yemitala ne basubula ne baleetayo ebitala ne baleetayo ki kati nga muno omuwarabu bw'afuna ekitala ekyo nga kirungi kimusanyusa amanya ekitala kino kyavawa ntya kino made in japan kati ngaakiyita japani kati kino ekitala kyava buyindi nga kiyita ki hindi that is all ekibuuzo lwaki ndeesa ebintu ebyo lwaki kino bakiyita arumi Echitala chino wachiba yita rumi. Rumi chitegeza chinti Roma. Nti bachi korela Roma. Chechari chitegeza, chitegeza chinti. Tuchirabi engaba sahaba. Barua nyisange bitare bita baka afiri. Nenga mabigula mawanga gaba chi. Gaba kafiri. Buhindi tayari obusilami. Buhindi wali obusilami nga nabitanda bakutumibwa. Nida. Erake gamuku mawanga gaso kukufuno obusilami. Obusilami watu kwa yoda. Eyo da. nolwekyo advani kyagamba nti tumale kuyiga kwekolera byakulwanyisa si kamuna n'akamu n'akeddagala lwaki anti basahaba tebamala kuyiga kwekolera byakulwanyisa baatandika butandisa okulwana allah n'abagabirira wange ebyakulwanyisa nga biva mikono gy'abaki Jabana bibabu. that is all gwokijjawa kyembagambye mu kusooka nti yaleeta ebintu avumirira abantu okwesiba ku nkola ku ntegeera y'abamaseeka naye ate kenyini kenyini aleese ebintu nga bikyamu nnyo ate n'okusinga oba olyayo byabalibwa kubango yo musi musabbi babuita musabbitwa musabbitu ndowoza mukhadhiru alimesa abantu okugenda okutabala mukubuli Allah tbaraka taala nabagamba nasimude ku kigambo kigamba ati naliwo ngo musajjo oyo bamubuuza kigambo kyo ngenda kukidda munnyo kuba bujulizi butufu ne Allah wagulu arushiya araba nsaba Allah tbaraka taala ntase okumugamba nga nti ajulira ku kintu nga tesi kitufu Na yeye bamubuliza dala nti waga mvuka yamubuzanga muwarabu yamubuza nti wagamba nti munsi yonna teri balwana jihad teri yonna munsi bontu bali kukitufu nga balala lutalo lwa dini nagamba na na ye nabbi yagamba nti tewali vaawo kibiina wadde lutemya lweriiso la tazalu ekigambo kino zaala tazalu mu lulimi oluwarabu mukyetegereze <clears throat> waliwo olulimi oluwarabu engeri gye lukyukamu Ekigambo zaala kitegeeza ki? Kitegeeza kuvaawo. Baga nti zaala tinimushikira kitegeeza obuzibu bugize ki? Kati nabbi bw'agamba nti la tazaalu la eno laamu ki? Naafiya si nahiya naafiya naafiya naafiya tu egamba la a ah, la la la la sahih sahih la kati nabi naga nti ta kati ta enedda ku twaifa okiraba la abakugamba nti la zaala abamuwulira waliwo hadithi gye mwali muwuliddeko nga sahabi agamba nti nga nabbi yagamba nti mazala Jibril oba mukyajijjukira eh? mazala mulabyeko ah -ah. mazala teyava teyalekayo kati eno kyekimu neeno eno kyekimu neeno eno ta ezze wano lweno ta eyatwaifu Eba kubanga elitwa ifunga terike elitwa yandi badati kako yao. Kati wetegereze nabi agamba ekigambo zaala kitegeza kuvaao. Niwasigala wereri. Kati nabi agamba nti la te tekirivaao kiremeddewo. Aba mutegera byengamba kikalenya mutegere. Kiremeddewo wano la kiremeddewo chechichi taifa ekibina kitegeza ki tewaliwo kasera we kalibera nga bano mm, nga banowerere nge kibinja ekibinja kivuddewo neda buli kasera kija buli lono tunulangawo nga wechi buli tunulayo wechiri emyaka 10 oyisewo wechiri lukumi wechiri la tazalu nabi watu byagamba mutagera byagamba nabi chaganti mazala jibril Jiburiru teyarekayo. yo jibuliiru yanneesibirira teyalekayo nga nnaamira omuliraano hatta okutuusa lwe nalowooza nti mulirwana bw'ofa akusikira ne mu maali amakulu yafuuka wa luganda lwe okumuyisa obulungi kasobe kimutegedde bulungi ekigambo ekyo nolwekyo nabye okugamba nti la tazaalu tekiriva wekibiina latazaalu tekirivaawo buli lwono tunulangawo nga wekiri baibuni kathiri baaliwo wekiri baibuni hajari bazze wekiri bannawawi bazze wekiri simanyi baibuni taimiya bazze wekiri wekiri latazaalu tekirivaawo emirembe nemirembe nabbishe yali ategeeza yalibaani bamubuuzizza nabbi yagamba tekirivaawo ezo hadithi ziringa makumi abiri n'okusoba nga nabbi addinga nekintu ekyo tekirivaawo lwaki nabbi yaddinga nanga ekintu ekyo basiraamu gaali mawulire malungi gaali mawulire malungi gassanyu era baonamaloba tebakyogerako nti gaali mawulire malungi tulina essuubi nti ekibiina weekiri ekirwanirira obuki obusiraamu bamubuuza seeka lwaki ogamba nti mu nsi yonna tewali wali bali ku jihaadi ntuufu balwanirira busiraamu nga nabbi yagamba tebalifa buli lwatutunulangawo nga webali otunudde egindi webali emyaka kumi giyiseewo waliyo abalala emyaka ataano waliyo abalala nabbi yagamba bwe kibe kigenda okubeera paka kiyama lwaki ogamba nti teri nabagamba nti alibaani musajja wa bigambo nabalaga n'ekifaananyi kye wampaka oba okyayogeranga yakuyingiridde dda bamubuuza abantu bonna ne basirika fena netusirika netulindi netugamba agenda kwogera ki hadithi ntufu teziriko wasiwasi agikiriza tagikiriza hadithi ntufu mu bukhari mweri mu musirimu mweri mu... ogamba ki yasirika basiraamu omusajja oyo ku nkomerero yagamba ki lwaki omusajja oyo mwesibako ku mulembe gwaffe guno basebo alinga bukhari bwe yali ku mulembe gwe era olwaleero abavubuka b'olwaleero bw'oba oyagala akumatire bulungi abavubuka bagoberera ensomesa e, edini. nga etambula. oyagala akumatire bulungi gamba nti alibani hadithi ya ki eitha mugame nti imamu al-Bukhari. oba rawahu imamu muslim oba sahahahu l albani Aganti ah, ya yaki ekyo ate si yekka yagamba n'abayizi ng'oyo e, gubamu ita salimu bune hilaali al idi salimu bune idi al hilali yawandika bahajja yawandika simanyi yasharaha azikari yawandika bitabo bingi bamugamba nabbi yagamba tekirivaawo ekibiina lwaki ogamba nti tekiriiwo ekitegeeza nabbi yalimba kyatule nabbi yalimba yali tamanyi ofcourse nabbi yali tamanyi biki bigenda kujja maaso naye yamutuma yali agira ki eh. ngeza lwaki kadhalika nufasulu ayati walitastabina sabiru lumujirimina lwaki ngezaako nnyo kubabuulira ebintu ebyo nze nja kuvaawo enkya mujja kusinkana ebintu bingi abantu bangi bajja kujja babayingiremu wano kati olwaleero gavumenti ya uganda yagenda ebusoga waliwo ekyalo katundu bakaliriddawa nekali kuluutinga nebamatiza Nti bwe mufunanga amawulire gonna agagenda mu jihad mukole ki? Mugende mukomewo. Wallahi, bwe kiri bwe kyali. Era ne bajja. Era ne batandika okuddayo. Naye ekyo muli kiddawa. Ekyo muli kiddawa. Maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. buli lunaku kijjanga kukabidde okutusala oliva mu nsi seeka yayogerao nekigambo n'agamba nti funga yayiwa myaka kumi na mwenda allah bw'anaaba yakuwandikira emyaka nkaaga okyalina emyaka ataano bannanga emyaka ataano mingi bannange n'omwaka munene naye ng'olwanyisa busiramu lwaki kulonga tolidda mabega ne booliba oyagala otya wadde sekendi emu okudde tolidda mabega kukulwanyisa obusiraamu neva olina kugenda mu maaso gwe wakyeronderawo kulman kana fi dalala falyamdud lahu rahmanu madda akwongerayo bwongezi buli lunaku nojja n'ofuna omukisa ogutuuka wano waliwo omusajja omu ebungereza eyo bamupulantinga mu basalafu naye seeka yasitukanga n'asomesa ng'avumirira obubi w'abakafiiri abanange <laughs> basiramu Allah yinengeri jakolamu ebintu yewunyisa ngavumi jobi wabakafiri naba nanfusi na yoku manyaga Allah yinobuyinza ero musajjo yasigala mu nanfusi wamune echo nga muwarabu oluvanyuma nga bamaze okukwata abasarafu nga ne bomu zimaze okwabikirayo yayogerera ddala ku TV simanyi ku TV ku radio naga nti nayo olumu kaabula kata nve ku mulimu government gwe yankwasa nsarafikire ddala seeka yayogera ebigambo kwolu Naye lwaki era teyasalafika Allah azza wajalla tasobola kumukkiriza kasita obulwanyisako bw'oti tekisoboka kakasi ebigambo byenkugamba musiraamu nze ndi mwalimu emyaka abiri n'okusoba nali mwalimu nga tonnazaalibwa tolowooza nti mbalaga ogera byanjanjwa tabukuddiza ne bwoliba oyagala otya neva olabafe wano abaana adamu ffe tuzira n'onyiga n'ozira emmere y'omukyala naye kiri kitya ku rabbulalamini أغنى الشرك أغنى الشركاء عن الشرك okumanya nga allah yina obuyinza lwaki nkugambye ekigambo ky'omusajja ye yagamba ti yali ayagala kusalafika kufuukira ddala omusalafu naye nga ayina ekirevu n'empala enteme naye nga atulimu awo lwa nsonga nti baasindika ate munnaabwe omulala nga ye mukafiiri pyuwa pyuwa mukafiiri joseph n'atuuka mu basiraamu n'awuliriza eirimu gye boogera n'asalafikira ddala ddala nazza imaamu mu kasenge n'atoola ashihadu n'amubuulira buli kimu namugamba nti nvuddeyo bakafiiri imaamu yali ateekwa kukikkiriza waki yali ateekwa kukikkiriza nahanahakum bizahiri wallahu yatawalla saraya ekirala ekyo olutalo lwe tulimu n'abakafiiri si kyekyali kisoose mu byafa by'obusiraamu seeka yatusomeseza juzi seeka uh, eh, uh, eh, uh, yabadde wanatudde wano katebe Muta jukira msaja kwa yatu gambi ya siramuka. Mukasera akasemba yo. Ngaba abu UN. Emazeno kwetu orora madina. Na siramuka. Na dayeri. Na alwana utaru riti. Vuduwa bigambo biyoka. Siramu. <laughs> Allah inobu yinza. Bigambo. Bigambo. Abantu bemura baba ewa siramu. Bigambo biyabiwa wangu. Nangatu wali na mundu nemwe jizeji. Namari zi chukura bila kucha farao. farao yayina amagye allah amwogereko mu qurani ti yayina amagye amwogereko mu aya nga bbiri oba ssatu tiyayina amagye naye farao waliwo ebitale ebya, ebyavuga obwakabaka bwokusaanawo naye n'asaanirawo omu kuba olutalo olutwadde ne kabaka bannange luba lutalo lwakuzanya teruba lwakuzanya naye olutalo olwatwala kabaka farao ne bakamanda ne bahamana mwaddeyo ne mbawulirako mwalimu ebitalo okwabika simanyi okwaka kukyukana waliwo emirambo egyagwa alaga nti fanabazinahum fi lyami na munyika ko bunyisima olozange byokusaga tya munyika mwauge yakandi fana bazina hofiliya mi na munyika ko mazao olufara wajizeki forever omusaje yasira yasara fikira dara dara abadde yezefu dara dara nababulira enkwe za bakafiri zona zebayina nabagamba mwegendereze nasomera ddala obusiraamu allahi lahi la ilaha gairu Seka, wagamba, teri yo chimija chiri kuchitufu. Nabi ya gamba, techiri vawe chimija chiri kuchitufu. Ogamba chi. Naba gamba, musa joyo, bagana mange mazebanga, dene ngambadi, nambiga uyo musa joyo, uruobu rade boya siga. Ate sinzenze kaze ngamba, bamu wandi, seke vita wabu, yitirivu. Ngachari mulamu, nenga mazo kufa. Eche unyi sate, bamu wandi, kakonti wagamba hadithi. fulani nti ntufu nga sintufu chokka kyokka nacho nakyo babimuwandiikako nti wagamba hadithi ntufu fulani nga sintufu ntufu babimuwandiikako bingi biyitirivu wagamba hadithi fulani ntufu naye nga ate si ntufu babimuwandiikako biyitirivu naye nyinyi nawandika nga bwaddayo weewuunye bw'agamba nti tumale kulongoosa bitabo nga temukyalimu hadithi ne nemu nkyamu yennyini yennyini yawandiika ebitabo emyaka mingi n'amala n'atandika okugenda nga abitta ebyalimu kati tuliko mawa okukola bwetu tusimbula tugenda maso tudaye mabega tusimbula tugenda maso tudaye mabega abakafiri nabo bali batu tundu de baganti aha mu maro kwetu okwetereza tuloke tukwatagane nedda bo bajja buli kiseera batuli abatumalawo bolwa lero buli bomu eyabika buli sase eri tulika litukira kuba silamu mu nsi yonna buli wa ulira ebyasi bitulika muni mu abasilamu be balwanyisa mu nsi yonna era batwawula mu pentagon Ekizebe chukuru echa Amerika. Echa balu wanyiba Amerika. Echa military. Bajita military navu. Amerika ni military navu. Mwepa era batude. Bawu ura wakati uwa mutabuligi zikiri karengi. Fesitumu ita zikiri karengi. Abwebi deva wa Pakistani batambula. Bamu ura burunji nyo. Nekucheba ita msarafu. Baba iteba sarafi. Bamu ura burunji nyo. Nekamu regea mbutatila. Bamu ura burunji nyo. No kuba kamulegeya ayinza obutanywa mwenge obutali ambizi kyekyo naye ate omuwarabu ali embizi n'omwenge era naye bamwawula nabagamba mu lutalo lwe kuwait ne iraq ndoze yali minisita wa byansimbi wa kuwait yatuuka bwe yatuuka ndoze yatuuka mu america mu hotere yebeyi bana mawulire beba ne bagabate ne ne baba buulira nti waliwo minister wa Kuwait w'ebyensimbi azze wano ku nsonga kati ez'olutalo kuba olutalo lwali lugenda maaso saddamu amaze okuwamba Kuwait kati bano baminisita baani bonna bonna ab'e Kuwait badduka bonna na buli kimu kyonna ne badduka nabyo ne bayingirawa mu saudi arabia kati baavanga mu saudi arabia ne babuuka ne bagendawa mwanga gebwero okusoloza obuyambi obuyambi sibwa sente sente bali banyina wabula bwabya kulwanyisa na baluwanyi abakafiri nayo musajja munnamawulire yamukuba ekifaananyi <laughs> la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin minister wa kuwait kuwait minister wa kuwait kuwait abdurrahman simanyani aswabah ngatudde kukameza nga waraji omu um, wayali wa kyenvu bwembanga serere maganda bida Allah nsonyu waraji nga wa kyenvu nga amuli wano mu maso mutyani genti seka nawe ogo gwali mubisi gwa nanasi <laughs> ne tata gwali mubisi gwa nanasi munama wole yagamba anti bwato we yagambye sipping sipping on his whiskey sipping maji kitegeza kwekola ko boti nonywa ko no sawansi bwato bwe yayogedde nari okamiri ngusayo omumiro gwachi gwa waraji bato byagamba bato byagamba nolecho basebo omusajja bamubuziza teri iyo kibinja kiri ku butufu yasirika nagamba jallahi kuluna muqassirin fena tuyina obukendeevu bukendeevu kiseeka owulira bwe yayanukula teekayo amagezi owulira bwe yayanukula kuba yayanukula mpulira nze akubuulira tolowooza nti sitole njijja kugundi kugundi nedda yayanukula mpulira bukendeevu ki owulira bwe yayanukula bamubuuzizza kirala yayanukula ki nabbi yagamba la tazaalu taifatun min ummati bali ekibinja tekirivaawo mu kibiina kyange nga kahirina yaleta hadisi yennyini eyo kahirina li aduihimu nga balwanyisa abalabe bobusiraamu nga babawo akaseera akazibu nga balwana kati yukatiruuna ala lhaqi mu ngeri bbiri ekisooka okulwana kwe baliba abalwana kuliba kutuufu kwa mu ddiini ekyokubiri balibeera balwanira mu butuufu ensonga balwanya nga ntuufu gwogamba nti teri kibinja nakimu teri wantu wonna mu nsi bantu bali kubusira ku jihaadi ntuufu omuntu ng'akwata ebitabo bye nga yeetambulira owa kiki nga togenze kulwana jihadi sekadi bani yagamba nti mu nsi yonna teri balwana jihadi ki ntuufu oba ekomawo nabbi yagamba kale raba mumusinga sekadi bani okutegeera hadithi nabbi sekadi bani yagamba mu nsi yonna teri ali ku busiraamu butuufu owa ekomawo paka lwaggweerayo nga takomyewo wallahi lazi la ilaha gaira wagamba teri bali ku busiraamu butuufu kituufu nabbi yagamba tebali ggwaawo kuluna mukasirini fena tuli bakendevu tuli bakendevu ki tuli bakendevu ki abana ba mirundi ebiri tata bo yabadde ava waka yabagambye balingu balongosa akali miraka akali muluja akali mu ebimuli omwana omu nakwata enkumbi tata yatugambye kulongosa akalimiro natandika okutema natandika okutema nengo omuddo tagumala mbulungi abadde atema atuka wakati ate natema yakamuli akamwaka to abadde nenga alwana nenga ono omulala aliwa namusekerera aganti tobirimaayo tobirimaayo tatawe najja nabeerawo nabalaba ngono amusekerera ali ku bibyazannya wano birala nnyo akuba kuba bikebe bye bwamulemesa oli nti tobirimaayo olowooza taata omwana kituufu omuddo ogumu gusigaddemu n'akamuli akatemi naye taata asanyukira ono abadde amulemesa oba asanyukira oli agezezaako abaana bano bombi baba kyekimu nedda alibaani kyagamba bwonna kyekimu ye ali wali ali mukulemesa bano omwana ono alima ali mukulemesa ffe agamba temubirimaayo temubirimaayo kyemukola si kituufu gwenyina nteekateeka ki walo aradu lkhuruja la aaddu lahu uddatan ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين bakubuuzizza kirala teriiyo kibinja kiri ku butuufu nga bw'ogamba oba gye kiri nga nnabbi bwe yagamba abakugamba nti tekiriiyo ye kwisha infact yali yakyogera nadda n'omuyizi we salimul hirali naye bw'atyo wala yayogera basiraamu nga n'okubbinkanabbinkana ng'awuukeera wallahi law a'lamu jihadan ala alhaq wallahi la rahiltu ilayhi nandisi nga bwowulira bwayogera omuwarabu oli naawe amaziga gakuyitamu obuli owulira enviiri zonna zonna zonna omubiri nga gusimanyi gukusukiridde ngaenviiri zonna zonna zonna nga zikusituse ku mutwe wallahi wallahi law alamu makanan fihi jihadun fi sabilillah la rahaltu ilayhi liuqatila fi sabilillah Negwa musilamu bwowulira imani eyo neyiri mweyo. Tawulira muri e, e, omutuba gonga nawe kugamba dono mbutufu. Teriyo jihadi ndo eba kubayo omusajjo ne imani ye neyiri muye yandi badagira ki? Musilamu abalimba abalimbira ddala. Temula temulira akemiza nnyo ku radio oba ku TV. Nengo lya akaba nokujira ki? Nokukaba. Ne aba abakitegeza. Aba Toba nyiti buli lwakaba obulungi nga bamongera mu kusente nga bamufuwa. Byamagamba wasiramu bitu. Seka ya gamba anti kuluna mukasirin ya fena tuli bakendevu. Bakendevu muki. Mwabadwa abatakoledde koddala ne mulwanyisa ne mulemesa naba abakolako mwenkanankana mutya nabali abagezezzaako. Kuluna mukasirina fi madha. Mukasirina fi madha. bine bintu wabijia byogamba abantu mubare kwekolera byakulwanyisa basaba balwanyisanga bitana byavanga buyindi byavanga rumu byavanga china byavanga wa okijjawa abasajja ba ulama yabira bacho bogera kubiga bya albani byagamba bagamba nti bulwadde <clears throat> ne bagamba nti hadhihi shurutun la tatahaqqaqu ila yawmil qiyamah wallahi mugenda musawi tabya safaru lihiwali musome bitabu bya abdul azim abdul qadir musome bwe bwe kizakitire bukwa kulizo bwe yateekawo nga yabujja mu biroto bye mu mutwe gwe mu ndowooza ye obutaliiko biragiro byonna bwadde obujulizi okuva mu kolaani ne sunna tebulituukirire paka ku lunaku lwaki lwa musango naye nze musekeredde lwaki musekeredde tasobola kusinga nabbi muhammad alaihissalatu wassalamu neva abadan tekiribaawo emirembe n'emirembe nabbi muhammadi kyeyogera kyekituufu wallahi ekibija tekirivaawo fetuli ku butuufu ekyabaagala eh, abataagala go hanga mugende mwetuge fe tuli ku kituufu muleete obujulizi obwammwe obukakaza nti mwe muli ku kituufu basiraamu tubadde era tukyali ku musomo gwa fe tuli ku kituufu twali mu katundu aka annasuru okutaasibwa okutaasibwa ne bagamba tukulimu emiteeko mingi wabula okutegeera kwaffe kuleme kukoma ku kuwangula na kukomawo na byakulwanyisa ngajja alhamdulillah tabadde tuli awo allah naleeta adui ne tumusimba ebyasa alhamdulillah emundu bbiri ne tuzimugjako nenagisa endala ne tuzitta endala ne zidduka tusaba allah tabaraka taala atwongere kati muleme kulowooza nti eyo yennasulu yokka nedda nedda eyo si yennasulu yokka basiramu bannange nasuru zigenda zigoberegana mpola mpola mpola wale akibatu litakuwa enkomerero bumulaba munyweredde ku kubo lino lye muze mufunira mu nasuru zino ze mulabye neze mutarabye enkomerero nungi yaba abalisangibwawo mu kiseera ekyo nga batyani allah jalla waala akati njagala tutandike insha allahu subhanahu wataala butya okutasa kwa allah tabaraka wataala bwekutandika ku muntu okutasa kwa allah tabaraka wataala bwekuba kutandika ku muntu tekujja ku kibinja te ng'ekibinja nedda kutandikira ku muntu ki omukakati agenda akugaba emayuge n'awaayo omu kimanyi ebukooli n'awaayo omu ebulamoji n'awaayo omu ebugerere n'awaayo omu emasaka ebulemeezi ebutambala mu kampala kati bano bonna buli omu ateekwa buteekwa okuyita mu eno sisitimu naye ng'ali bwaki bw'omu kakati eri ku nkomerero n'agenda afuna abakunganyiza era nga betugenda okukira kati wamala okuba kunganyizaawo n'alyoka atandika okuleeta nassulu esobolo ekwatagana n'ekibinja so nga luli mu kusooka nassulu gy'abadde ng'aleeta ebadde ngaekwatagana na muntu ki muntu omu omu nassulu etandika bweti sabula agamba nti nawulirira ddala ngaomubaka wa allah tabaraka wataala agamba nti mazima sitaani etuula mu mutima gw'omwana adaamu mu kkubo nga teyagala alowooze ku bino wammanga agamba nti ekisooka bitariki lislaami omwana adamu bw'amala okuwulira ku busiraamu obutuufu oba abuwulidde ku tteepu oba abuwulidde mu muzigiti oba abuwulidde awantu bw'amala okubuwulira omwana adamu sita n'atandika okubulowoozaako n'okwagala okubugoberera n'okwagala okubukolerako kati ekyo bwe kimala okubeera bwe kityo sitaane neeraba ebirowoozo by'omwana adamu ono by'abalowooza ku busiraamu ngemugamba etya ngemugamba bweti kati muwulire okutaasa kwa allah tabaraka wataala tasilimu osazeewo okusiraamuka watathari diinaka oleke enkola gy'obaddeko sijja kugamba ddiini kulwokubanga mu matu abasiraamuka obusiraamusi ojja kusanga bawadde basaala naye nga si muki nga si musiraamu asaara ayina eyirizi asaara asaba nnabbi asaara asamira asaara avuma nnabbi asaara avuma allah asaara abakafiri bemikwano gye asaara amala biseera oyo si muki si musiraamu nedda la ilaha illallah eringa bwolaba ekisumuluzo nga kiriko amannyo basiraamu bannange ekkufulu zombi baziyita trisaco zombi zekyayina zombi sayizi yemu zombi mpya ebisumuluzo obitunulira byonna bifaanagana bw'oyingiza ekisumuluzo kyene kufulu mweno ginnaayo kiyingiramu naye ate bw'okiyingiza mu yaakyo yennyini kiyingiramu kiggulawo naye okubeera nti ekigenda kuggulawo eno kufulu ndala kikigaana kuyingiramu kiyingiramu naye nekigaana okugira ki hakaha la ilaha illa allah ebeerawo ng'ekisumuluzo naye nga teggulawo amakulu tekuyamba amannyo agaliko ku la ilaha illallahyo tegaggulawo mifutahul khairi kukuyingiza kuku, kuku, kuku mu bakkiriza mu basiraamu abakola emirimu negikkirizibwa nolwekyo kuno kwonna okusaala kusiibakola kyoba ddeomala biseera lwaki anti ebisumuluzo byebakozesa ku la ilaha illallahyo si byebiggulawo mu bisumuluzo ebyo amannya agalimu mulimu amakowa agabulamu makobe ga tawhidi mulimu amakowa ageeyongeramu amafu nga kiga okusaba nabbi okwabya ennyimbe okuvuma nabbi okuvuma korani okuvuma allah jalla waala okufuula abakafiiri banno eryokkowe bbi nnyo naddala ku mulembe gwe tulimu eriremeseza ekufulu nnyingi eza la ilaha illallah okuggulwawo wallahi lahi la ilaha gaira ibuliso egamba omuntu nti oyagala okusiraamukoleko embeera zo lwaki ŋŋambye embeera ne sigamba ddiini ku lwokubanga Edini, mululimi obulimi oluwarabu etali istilaha, mululimi oluwarabu edini. Zembera zo mtu zaabera mo kufa kumacha paka kumacha. Okufa kumacha, reyazu ukuse, paka kumache ncha. Ebebe na wena biyako reda wakati, yedini ye. Azukuka, nase nyama nyo, nanyakachai, na, na nayambara, nagenda narima, nakoma wone toke, natura waka, na ulirize bidango, nazanyamu no mwana, na naba, neyebaka, naria, ah. paka kumacha naddamu nakole bebe yakoze jjo eyeddini nolwekyo oyagala kusiramuka oberenga bwozukuka bwoti omala kutuula kuba okuzukuka kubuliri notuula ku kiriricyo notandika okuyisa bwoti engalo mu maaso eyo nayo sunno oba mbadde temugimanyi mugikole <laughs> ibuni abasi agamba nabbi bwe yazukuka yatuula ku kiriri kye naayisa engalo muki agamba nti yali ajja mu tulo n'alyoka asoma aya ezisembayo mu suratu ali murani ani amanyi sunna enkola y'obusiraamu ku muntu ng'abadde yeebasaawo butya bw'omuzuukusa nga gweoyimiridde nga ye yeebasaawo omuzuukusa otya sunna enkola y'obusiraamu hmm. Eh? Oyira bwino. Eh kitufu lebo tyo banyine yo ne bwino mutufu oyo. Eh? Omukona kotya? Hmm? Kitufu kyagamba. Omuntu bwabanga yebase ngo yibiridde okumuzu kusenkola yo busilamu eretya omusamba ko busambi. Mukitegedde? Kakati gwe bobanga ozukuse nogenda okolaga byembalaze nange nenzukuka kati olwalero ibulisi bwogamba nti ngenda kusiramuka eh oyagala osiramuka otuule oyise engalo mumaaso osome ayatu za ali imran ozukuke oyambale ogambe nti bisimilla okwate akasenya ogende osenye ofune ewuzu eh, osome edduwa nti alhamdulilahi lahi radda alaya ruhi eh, ofulume mu nyumba nebisimi okwate akadomola oyingire mu toilet ososeyo kuguru kwa kono osome e, e, e, a a tazara dinaka oreke bilibyo baddoko natola banga bibadde biruji tola banga bibadde byangu ibulise batikyagala oberenga okikola wadina abai katujukira nti netata ona ibwatu byagiranga ki bo yakolanga ne mama wo iye nkula ibwocho bo okuze ekyo kye kirunje ewaffe omuntu ayogera bwatu ewaffe ewaffe buganda ewaffe bugwere ewaffe amakulu tukufaba tusobe tujiraki bwetukola osiramuka ebyo bireke obeerenga kati okolanga ate biri ebitali byewammwe byeyagala okwereetako faaswa fa asilama fakufira la mwewuunye basiraamu nabbi agamba nti omuddu bino abiwulidde sitaani byamutiisizatiisiza nabyo naye faaswa n'agijemera fagharabahu n'aba ng'agimeza agiwangudde fakufira la Allah namusonyiwa ko lunaku lwato dashihadu na siramu mutegedde bulungi basiramu eyo nasulo girachi oyi musalaf oyi musalaf abanna afusi muli dawa masaba Allah tabaraka taala wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannama khalidina fiha هي هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم عذاب مقيم abannanfusi munaddawa nkakasa wano mumwe mulimu omunnanfuusi omu babiri basatu nkakasa wano mumwe mulimu mu lutaddi ajja okufa nga si musiraamu nkakasa wano mumwe mulimu abasajja abakkiriza n'abakyala abakkiriza waada vaawo wano genda ng'okimanyi olwaleero zikiza leediyo eno mwowuliriza teepu eno oba esidi eno ng'okimanyi nti waada llah ina allaha la yukhulifu lmiad allah tamenya ndagano gyakoze waada llah allah yeeyama yasuubiza allah tamenya ndagano yasuubiza yakusuubiza ggwe ampuliriza n'abakafiiri bookolera nara jahannama omuliro guyitibwa jahannama natona bakweba ko lwalero koleza katika ekibiriti kateke ko lugalo lwolunwe obalenti emu 2 3 ngakakira nga akaliro akatika ekibiriti kakira wansu wo lugalo lwo bobono kisobola Tuleka na kuroza kundagano Allah jiyakura na awe. Bubato chisobole. Roza kundagano Allah jiyakura na awe. olo rubadde rugalo kabadde katikamu bwe kiriba kityanga gwosuliddwa muwenna olikisobola yasooka na bannanfuusi allah aza wajal yagamba waada llahu lmunafiqiina walmunafiqaati yasooka bannanfuusi abasajja nabagamba nti allah buli lwagamba nti alahina amanu allah buli lwagamba nti almuminuuna bwagamba nti almuminuuna abatwaliddemu abakkiriza abasajja n'abaki n'abakazi naye ate bwagamba nti wali muuminaati zuukuka zuukuka sooka oleke ebibadde ogenda nabyo mu maaso eno aya si ya bulijjo lwaki kino akireese nakino n'akireeta allah yagamba nti waada allahu lmunafiqiina n'agamba nti walmunafiqaati buli omu ali ala haddi n'alyoka agamba nti walkuffaara n'alyoka aleeta abakafiiri yabasuubizaaki hakuna kingini naara jahannama muliro guyitibwa jahannama khalidina fiha tebali guvaamu emirembe n'emirembe walanahumllah hiya hasbuhum hiya hasbuhum basiraamu wadde kibaluma kitya nga omuntu atolose n'atoloka nemundu yammwe n'atuuka ne ku leediyo agenda ne ku leediyo ejjinja waliyo leediyo n'agamba nti gundi mulyekera obanga simuyekera mumubuuze abakazi abali awo babaabwe baalagawa abali ewuwe babaabwe baalagawa Yekati katonda tabaraka wataara. Ye musasi zenye wechise chingi. Gwa kusasi renga sinzira kuchi. Akuwade. Oze. Otuse mujihadi fisabili la. Otuse wasomese wa Korani entufu. Sunna mungeri entufu. Olabe kubasarafu. Basiramu katusoke tuwebuze. Chichicho olabe wanu. Ngachiri waguru. Uwechi ochiteke doku beira. Chichicho olabe wanu. nga kiri waggulu w'ekyo we kiteekeddwa okubeera kiki kyolabye wano nga kiri wansi w'ekyo we kiteekeddwa okubeera tusadde zuhuri eraka anya tomatidde na busiraamu bwaffe oyagala tusaale munaana mukaaga ttaano alhamdulilah tusadde luha eraka abiri nnya mukaaga tomatidde na busiraamu bwaffe tukyateeta buleesi muzannyo mu ddiini oyagala tusaala abiri tusibye mande n'olwokuna n'ennaku enjeru ah otamiddwa obugayaavu n'obutono bwa ibada yaffe oyagala tusibe mande olwokubiri olwokusatu kiki kyolabye wano nga kiri wansi wekyo kyobadde osuubira fine osanze ibada yaffe ya wansi nnyo bwoti si wali osuubira abasalafu okubeera bakyazanyira buzanyizi mu ibada sawa sawa Kakati ogenze awali abali kulaini yo mu ibada Jose ejinja Kati otuse mu mulevo yo mu bantu bo bwe muri ku ibada emwe yo mutawana Tekikuziza yeri ekibuzo Wavaa wao kujia wanoosanze ibada anga ya wansi. Eyo sije wavaa. Bwe wali ojja wagamba nti olagawa lwaki ovuddeyo eri tewagamba nti osenguse okuva mu ddawula y'abakafiiri ogende mu ddawula yaki y'abasiraamu osanze abasiraamu beeno bali ku ibaada ya wansi bakyala baabwe beebikkirirawo ebikkiriza nikaabu mu maaso na bikaaya bigenda byera ettaka e, abakyala bandibadde abatuufu abaimaani bandibadde bambala batya Bandi wade bambala batia. Ah, sansa basajja basazi musazi mpale. Zikoma waguru wa bukongofure. Basajja. Temansa nyusiza. Ehe. Ah, bandi wade bane ibada batufu. Bandi wade bakuze batia. Ngazika wansi wa bukongofure. Katiba siramba nange. Odu sozeye jinja. Kuroku bange jinja. Buligotu nurira. Musarafu. Mpale zikoma waguru wa. <laughs> Iblisi. bwetyo bwegenda okukukola okutuusa lolisinka nani allah jalla waala lwaki ngaekukyusiza ekituufu nga kyekikyamu ekikyamu nga kyekiki basiraamu mumala biseera mumala biseera wallahi lahi la ilaha gairu mumala biseera okulwanyisa obusiraamu kiba kubanga kyali kisoboka okubulwanyisa n'okubuwangula omulembe gwa nabbi nuhu tegwandi baddewo lwacho mulembe gwa nabinuhu tegwandi baddewo kulokubanga abantu bali baamaanyi abantu bali bangi abantu bali bagagga abantu bali balina obusobozi basiraamu bannange ku mulembe gwa nabinuhu naye obusiraamu bwabagira ki bwabawangula wallahi bwabawangula nannyini bwazza waguza okutuusa olwaleero atuwadde akakisa lyanzura kaifa naamal alabe butya bwe tukola n'olwekyo basiraamu bannange bw'oba osenguze Senguka kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Buonobo senguse. Buonobo siramuse. Buonobo uruanya jihadi fisabili la. Oja kuweranga o wangudi. Katutunulile stepu. Edako insha Allah ta'ala. Nga utugendo kumadilizo musomu gafuguno. Ogwarero. Faaswahu. Omusiramu ono omuntu ono agana. Ajemela sitane nge mazoku mutisa tisa. Nasiramuka. Fagafa gufira la. Allah azawajalla. Nabeiranga amusonyiye. Olokuba wangudechi. sitani. Theni faka adalahu bitwarike lihijira. Oluvanyuma lwa kusiramuka ngaseka bali kulije watu gamba oluvanyuma lwa kusiramuka ekidirira chi step cheddako hijira kusenguka lwacho senguka anti ovamba kafiri ibada tojikolera wakati munajisi ah ah nedda otoka kunonya watu arudhullahi wasi'a lwaki Allah yakore nsinga ngazi abantu basobole iyo ibada basobole kona nabo bambi kunganyiza bakolerewo ibada entuufu n'olwekyo fakaada lahu bitariqi alhijra oluvanyuma lw'okusiraamuka ibulisi kati omutima gutandika okugitunduga lwaki kati omuntu ono agenda okutandika okupanga okusobola okusenguka ave wano kulwokubanga badde ayina ekyansi nti buli lwanakeera nga ku makya ng'alaba abantu nga bakyali kubiri bye yavaamu bye yasiraamuka okuvaamu obamu kyajjukira ekigambo ddiini nga bwena kibanyonyodde kati ng'abalaba eh, wakya ayina essuubi nga ibulisi ngeroza nti oba oliawo eneddamu nemumatiza n'abaddamu n'abaddamu e egenda okulaba ng'ayingiddemu ekirowoozo kya hijira aweerwana ah, nnyo nnyo nnyo emugamba ki emugamba nti tuhajir watazara daraka oyagala okusenguka ennyumba mhm ennyumba nokati onokola otya onojetika yonna waliwe yatugamba <laughs> nti mugambe seeka azikirize nsi generole yange zezikirize okolaki okuhajara <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zikirize okusenguka fisabilillah ulira nombo akoledde allah ekigambo kiki kinene nnyo naye allah azikiriza okusenguka okujja mu kkubo lyo wabula tukiriziganye nina okujja nefuso yange samugaa ti fuso ya haramu ya fuso halali kam welcome jangu naki ffe tugende wali ku luguudo temala bagaka abaziyita jangu jangu jangu ah, sala sala sala ngodda ku ddyo sala ngodda ku <laughs> ate nayo mpakawa <laughs> Mbade mchari kumara bawa nge mroza nti ya kula kula nye. <laughs> Nwa fuso na yewu ya jiraji. Bakade, ate fuso wenetu kawa nge mchari yoke na mchari. Ah, <laughs> ah. fuso yejo kujiraji. Bururu, ha? Bururu, wagulonga, ha? Ah, wiki namba, tabari kukenda wa? Fuseji. Mroza msaji abata wadeyo chinene nyo. Ah, wadeyo chinene. Tuhajiru watazara darak. oyagala okusengu koleke fusoyo oyagala okusengu koleke enjuyo wa arulaka oyagala okusengu koleke ekyalo kyo n'ettaka lyo wulira etukana okugamba mbu wasamaika mbwoleke neggulu lyo mbwoleke neggulu lyo kati nabwe mumbuulire basiramba nange bukyango jja wano njawulo kigye walolabe ku ggulu n'eri gye wafa ekutiisatiisa ibuliisi si ekyo kyokka Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallam antifa aswa fahajara. Ulira nasuru eyokubiri. Ajiwangula iblisi fahajara nasiba nasenguka navayo munsi eyaba kafiri. Ezen, ezo, ezentasa mmeka. Biri fakaada bitwarikili jihad. Bwamalo kutuka mu jihad, bwamalo kutuka mu hijira, eno jiasengu kila. Buri roga mati ngenda kusengu, kwa chitegeza antio, lubo kutuka yongenda kutandika kujirachi. Kurwana. ebigambo bino seeka bulijja bitusomesa buli lwogamba nti nsenguse kasita omala okusenguka basiraamu bannange bw'otuukayo ekidirira kugira ki ogenda kulwanyisa bali bosanzeeyo nedda eno gyewava baali tebaagala oveeyo tebaagala ogende eyo awalungi yuriduuna baagala nnyo antakifura okaafuwale kama akafaru nga nawe webaagira ki Gwebaka afuwara fatakununa sawa mwena mbele mbulido. Na hecho chiriku ya ambachi musilamu nange. Walani yanfaaku mulia uma idha lamtum. Anakum fila athabi mushtarikun. Wallahi. Anakum fila athabi mushtarikun. Obunji wa mwemulido. Tashina chishikena kubayamba. Wadokende zako. Kupone rezo. Allah Azza wa Jalla. Biaba wade. Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama. Mtino. Fakada bitwariki lijihad. Omuntu oyo. Ibulise mutulida. Nihani kukumule tira wasu wasi nge mutisa tisa. Fakal ngemugamba tujahidu wa huwa juhudu nafsi oyagala okusala we okugenda okulwana songa huwa juhudu nafsi nga kugenda kubeera kubonya abonya mwoyo gwe nabagamba basiraamu bannange banyinaze baganda bange n'abaana bange nabagamba nti omulimu gwe tulimu enkula yaago buno bubaka omulimu gwe tulimu enkula yaagwo gwa kukakaalukana gwa buzibu gwa buwaze gwa bukalubo eyo yenkula yaagwo bamaseka batusomesa bano bulijjo gasi watulhandaka balance eno mizani eno ya wakati olubuto luno bwe rubeeranga luweuka omubiri gwonna tegusobola kubako kye gukola allah watu yatutonda tekina kyakola tuli baana adamu kati wano nabbi yasibangawo jjinja basobole okuzitowa agende maaso n'okusima ngasima handa kangasima ezendaki zemulaba ngasibawo jjinja nga tewali kyakulya waliyo essuubi olwaleero nti waliyo eyo abafumba tunaba tumaze okusima wano tunafuna ekyokulya nedda Neda kujia hunga Allah tabaraka wa taala Esi cha magiru nga wabireta Kumukono jana nabi sallallahu alayhi wa sallam Nurecho juhudi nafsi Boboba dosu viranto ya kubeira Munse fanana buweti Mchitunde chifanana buwechiti Ngolimu mirembi Ngolimu kusanyuka Ngate wali uo kwewa Ngate wali uo kwewa liki Ngate wali uo kukona mirimu mizitu Ngate wali uo kwewa kanga nakanyama ye na kuruma Ngoboba dosu vira buwetu Wajia mchifo chichamu Chino siche chifechi vira muwe bitu Nengate masiramu mbakakasa Ntii omusajja eyeetikka amabaati mu kikuubo ne bamugamba nti twala amabaati ago kikumi loole eri wali wansi enabugabo gatwale najja ng'agayisa mu bantu abo amabaati kumi kumi kumi kumi n'amala n'addayo basiraamu agenda okumalayo amabaati kikumi oba ebikumi bibiri ogatwala ku loole agenda okugwawo ekeewuwa okwebaka abatakooye naye ng'afunyeeyo kaki basiraamu baba bamusasudde ki omusajja agula obusawo bwa seminti asatu mumukaga ne bamugamba nti piikaapu eri waggulu wali kuwiriyamu bwambuse n'atandika okubusomba n'atandika okubusomba agenda okwebaka ng'akooye noono yeka yeka ali mu dduuka omusajja ja n'amugamba nti mpanulira akalubo kali waggulu kaluwa kali n'akwata kati naga ogamba kano ogamba kano ogamba kano e ako n'akalemezaako omuti n'atandika okulinnya n'aseerera ne yeekwata paka lwakajjayo n'akatuusa ku mmeeza n'amugamba a ah, sige kano ke mbadde njagala Allah, sika kano kemba denjagali. Omusajio waka pichi pichi, waka boda boda. Na watu nula maso, nyempewe mufuwa. Obuso wonabu jizechi. Empewe mkuba. Chochima nyinti empewe yeko kukubayo, yekukadia. Chochima chima nyinti oza. Yekukadia. Empewe yekukubabu kubigweti maso. Yekukadia. No mbili guno, yekufuranga guachikere. Sikuli imba, tonoza anti nkuli imba. Nedda bitufu. Basidam, oyageno kwa kangatako ye. omusajja ali mu paaka aleekaana bw'obanga obadde osuubira nti bw'onojja wano ekyo kyekibi sooka weekubemu olabe abantu be waleka emabega bo bali batya bonna bakeera mu ofiisi kutuula mu ntebe zigonda kwetoloola kudde eno kulaba tivi kunyiga kalimotikotro nedda ebyo baabifuna batya bamala kutta bantu nakuyiwa musaayi basobole okufuna obuyinza bafune ofiisi ez'amaanyi allah ku ekyo omujulizi bw'obanga naawe oyagala ejjana n'okuwummula naawe olina kumala kutta bakafiiri obusiraamu bulamule allah akusimba akuwa eki ejana katubalirize nabi agamba sallallahu alaihi wasallam nti wa huwa juhudi nafsi oyagala okugenda okulwana iblisi kati ekumatiza oyagala okugenda okulwana naye nga ate juhudi nafsi ng'omuntu atya omuntu atya okugenda okulwana basiraamu omuntu atya okugenda okulwana atya oli aduuyi okunyiga ebyasi nga byolekedde eno gyali omudumu gwemundu nga gumyansa nga gumusindikira sauti omwana adamu atya walmaali kakati eno obadde ozze mu hijira wazaddeyo n'akaana obadde zze eno gye wasengukira ofunyeewo oko ne ku akawunti yo kuliko dola zo nga musanvu fatukatil oyagala okugenda okulwana fatukutal tomanyi nti ojja kuttirwayo ibulisi wetu bwekutiisatiisa nawano tekuvaako nawano basiramu otus era naye otekuvaako wallahi okumanya ngambisa wallah gitutaase fatunkaha almaratu wulira kyetandikiddeko kati bwono ogenda n'omalofa mukyala wo nga bamugira ki nga bamuwasa omanyi ibulisi kyekola esooka kwerabiza nti naawe gwewasa yayinako ki baawe ekyo kyesooka okulaga awe kufuuyirirawo nyawu ekirowoozo kireme kujja nti ono yenyini yenyini maama gundi gwotayagala kuleka kati sigwe wamuli mu kifuba mu kifuba kye mwalimu musajja ki ye nga yeewaayo n'agenda na Ibulisi sobole okukuleetera ilimu. Manyi ilimu. Ilimu kigereeta oloza ibulisi tebiwulira. Byonna byonna betogera wano biwulira bulungi. Ngegamba nti kituufu wamma togendo manyi lwaki? Kituufu yali mukooli naye nabbi yagamba nti almaratu li akhiri aziwaajiha. Tunaku lw'omusango lw'amazuukira. Omukyala eyasembayo okuba bbaawe yalibeera bbaawe. Ate mukyala wono mulungi nnyo osaanira okubeera naye mujjana. Sike chyo. Ya. Owangu de. Nore chyo. Toke na muchi. Bonofa. Kasta idaye ne guwako. Ngomusajyo mula na mujirachi. Kisegeza kusubye. For good. Neba siram. Buri agenda mujihadi afa. Buri agenda mujihadi afa. La kalla wa Si buri agenda mujihadi afa. Nabi agamba sallallahu alayhi wa sallama. Oyagala okugenda ibulise kutisa tisa mboyagala okugenda mujihadi. Mucharoba muwase. Oyukasa mulmal. ne mali yo bakigabane basiram wano mali kyo muntu jyalika mboze seka musa uyo yali mu mulukiko lwa mirathi ne aitam mali kyo muntu jyalika tewali wallahi then kati oboti yachi we munyo mwana adam bwabera wanatayaga na kugenda kweti kachifurusi cha mmere bamugambe kugenda kuleta emiti tayagala bamugambe kugenda kuleta kino tayagala ayagala kutula okunywa mbozi kugenda kowoli kugenda kowoli ah toyagala kukola ye eh, akati genda olwani genda olwani atayagala kugenda kulwana lwaki toyagala kugenda kulwana oy eh, toyagala kugenda kulwana ye eh, lwaki oyagala kudda ye limujiri emirimu nedda nedda nemirimu sijagala oyagala wa ekisoko kyanukule oyagala wa oyagala kulokubanga wano ewajja enkola yaawo ya juhudi ya bukaluubirivu onoobeerawa Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam njine mali bajigabe fa aswahu fajahada nabi agamba nti omukiriza Allah tabaraka taala gwaba wadde nusura ajemera sitani naji wangula fajahada nakwate mundu nagenda okujira ki okulwana okukutasa kwa kumeka okutasa kwa kumeka okwasose kwabadde kutya kwabadde kutya kwabadde kusiramuka okwo kubiri kwabadde kwaki kwa kusenga okwo kusatu kwabadde kwaki kwa basiramba nange ebintu ebyo ebisatu bikulu obasi bikulu bikulu kubaje misingi jejjana omuntu asobola okubifuna okujjako nga Allah yamuyambye tosobola kusalawo okubifuna okujjako nga Allah tabaraka wataala yekka yakuyambye nekibeeranga ezo zennusu resatu ezigiraki ezisooka nga tuli mu sirisira mu lugendo lwaffe olw'okulaba ekiyitibwa okutaasa kyeki tugambye nti okutaasa kutandikira kwani ku muntu omu allah n'agenda nga tukuŋŋaanya okuva mu bitundu by'ensi ebyenjabulo bamala okututuusa awantu awamu nga wano n'alyoka atussaako okutaasa okwawamu kitegerekese bulungi nibalisha nicho kulabirako ekyo kutasa fe kutusinga okulowerezamu okwe mundu jaka bungezi zitwa kubye najisi nituberanga twazizijeeko mwetegereze ngatumalirizo musomo gwa fogwa lero nabi agamba sallallahu alaihi wasallama faqala rasulullah nabi sahabi sabura agamba nti au nabi we yagambira nti faman faala zalika omuntu yenafu nebi ebisa tubyenda ze waguru famata nafa ngatafudde na sasi oba ng'afudde essasi amakulu yasiramuka n'asenguka n'alwana n'afa nabbi agamba salllah ali wasallama kana hakan ala llah an yudkhilahu ljannata allah tabaraka wataala aba amaze okufuuka nga banja bamakulu ya amakulu hakiyona omuddu ku allah hakiyona omuddu ku allah omuddu ono abanjaani naye osuubira nti allah oyinza okumubanja natakusasula asiramuse asenguse alwanyi basiramu buli alwa nababuuziza kankiddemu buli alwana afa nedda olwana emyaka kumi notafa wallahi ono musajja alwanyi emyaka emeka yakwatako omusajja nga alina maliti papasi maliti mugimanyi eri ne bagirwanira bulwanizi mukono ku mukono ate ngaeyokya n'okwokya mugimanyi eyokya nga yakamala okwogera eba eyokya nebajirwani la bulwanizi otayitowa ni wache otayapana <laughs> abazo kuba tule byasi ebye byasi biwedde kati bali ku chigo kya di chigo kyango ja kujita sija kujita hoja kujita sija kujita pake kisaje kino sibo lyo wangu no mukafire chimujjako maliti na mukono kina bagenje ti Allah alwane ntalo wallahi mugereye unyisa o maliti ngetandi sokogero sala wawo masao Norwecho siburi alwanyi nti afa. Aba fude Allah nga musimi ya bamulonze mbulonze. Wallahi. Iranga musukurumiza kupata fude. Nena biya gamba. Ntikoberengo alwanyi. Noberanga oluvanyumo fude bufibu lwadde bulara. Obo mazoku wa ale banja. Nga yategwa kukusasura. Nabiya gantua ine garika. Wadengo oluvanyuma. Nga netalo za gwada. Mwali mutambula kumazi. E yato no, no, no wama tukamuli yato. Obo yato nerisana wo. Nawe no freedom. Allah kuingize jana. Bubate wakora yene bila lebi yoku ono nemi mjoje wasoko kujirachi. Okukora. Kana hakani ala Allah yudikhala huljanna. Allah atoko mtoko kuingize jana. Wa inu wakasatu hudabatun. Wadengo bado tambule moro kane kutomera. Oba pichipichi ne kukona. Oba notomere chintu novuka kupichipichi nofa. Kupa wengamba daba, wengamba ingamia. Tujia kujimanya. Tujira bangako. Wengamba ndogo itujia kujimanya. Tujira bangako. Kangambe pichipichi jewalio jizechi. Jewalio dabieko. Pichipichi wewaye kutome dobe motoka. Oba pichipichi esere dene kukuba. nofa we motoka kana hakani ala Allah ayudikalahu aljanna Allah tabaraka taala yafune ya, ya banjo kuva joli ngate kwa kusasura kwe kuberanga akuyingiza ejana hadithi emshabu cha imamu annasa ne ibn hibban ngantufu teri konfufu yonna basiram olwalero awe tugenda okukoma mu musomo gwa fe ogwa annasu ogwa okutasibwa naguyingiridde mukusoka na nyinyo lesogezi kwatagana ko na alibani lwaki lwakuba ti abantu bangi babuze ku nsonga etukubirizibwa nnyo ne ba ulama abatuufu baal ulama ul amiruna ne ba ulama abatuufu abakugu abakozi nga batukubiriza nnyo nnyo tutegeeza abasiraamu eyo yonna awatuuka ebitabo ebyo byebaaku basimanya tarubiya wa tasfiya baalibaani n'abayizi be nga bakubiriza abantu mu sabbituina nga babagaana okugenda okulana jihadi fisabiriillah temujja kusobola amerika temujja kusobola amerika waliwo ekisajja ekimu kinagisibwa bakiyita al jazairi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah Chagamba, chiwarabu, chiseka, chiyeyo Saudi Arabia. Chawandika ni chigamba. Nti hata statuiuna antukatiru Amerika, muso volo kuruanyisa Amerika. Muso volo kuruanyisa Amerika. Uh, Amerika tesoboka kujirachi. Kuruanyisika chitufu. Fawanda damu tesoboka kuruanyisani Amerika. Na yeya tonda Amerika, sobolo kukulachi. awalamu ya'lamu anna Allah alladhi khalaqahum ashaddu minhum quwwah bwebati abaso kabali bani bali ba adi bali bani eh bwebati bagamba bani ashaddu minna quwwah ani atusinga ki amanyi Allah nabaganti eh temumanyi nti nze yabatonda nze mba singa amanyi nabagamba nti temamanyi nti olubereberye bonga tebanda bakujja nazikiriza abali wabasinga amanyi Allah waganti ono yasinga kuono obocha dayo kuwa kuwakanya ono yasinga kuono obocha dayo kuwakana La kala wallahi. Ekitacho chuchi agama, antipanange, tetuluana, tetuluana, tetuluana. Tetuluana ye. Anti mpuri dabuli wa mwarijeri ya abasiramba yu bakaba. Nchi abasajia bakaba fidi, abatufuga. Tebala muza busiramu. Emisiri bakaba. Pakistani bakaba. Malaysia bakaba. Olama ne Saudi wano. Na huu bakaba, antipafugisa busiramu, banangi. Kakati tukole tutia. Edagalari ino. Abantu mwana ni basirika. Aha. Tegala na mwana akaba. ulile seka alimu atadeko na akalembo obulemba bwa seka baluko bwenagana nzibwe sagala seka agenda kuleta ki amagezi na gamba nti buli omu mufa ya mbalo lugoyo rubi Fena fena tuwe kunganye Tugende kurubiri Ewa kabaka Tutandiko kukaba <laughs> Muno za seka yali azanje yali serious. Buli omuntu yamalo lugoye iki? Akakanzu akayulifu, akagoya akabi obwana bwaffe tugende paka tunatuka ekibinje kyo kiragawa. Kigenda kulubirirwa kabaka, kigenda kola ki? Kukaba. Mbo tunatuka awo kulubirirwa kabaka, tuandike, "Wowe, wowe kabaka ave chichi." Abantu bakabira ki? laba laba amaziga begajjudde begakulukuta wali ku mulyango guyisebo kabaka kiki abantu bakabira ki twagala sheriya twagala olamuze sheriya twagala muze qurani ne sunna sebo kabaka wowe wowe wowe kabaka abaddeyooko mu nju agenda okulya emiranga tegigiraki akomewage nti abantu bange mwagala ki abantu bange mwagala ki twagala olamuze sheriya muze olamuze qurani ne sunna kabaka deyo munyuba ajira akole ebibi agenda kulirango budde buzibye ekiro kyonna nenkera walo abantu bachi ali wawo bachi ali wawo aje abagami muhagara ki twagara Qur'an twagara sunna sabaka kabaka twagara Qur'an twagara sunna Allah je kutuocha omulino ngatutula muzako Qur'an ne sunna kabaka kuri achi chaka de kigamba na yemwe mulowoza kabaka omutima gwe gwajinja tayinza kulumirwa abakyala abo n'abasajja bana abakabye bwe batyo alyoka afulume mu nyumba yeteeketeeke agambe nti kale musirike bisimillahi rahmani rahim okuva olero tugenda kulamuza korani naki ne sunna kale musirikeewo musirikeewo abantu fena tugambe nti eh, eh, eh, <laughs> olwo tulyoke tusitule tudenga fena fena tugenda tuku allahu akibaru olutalo tulugize eki نصر الله عبده وهزم الأحزاب كلها بس <laughs> يام شو سبب كذي؟ ngate munaba kugenda wakabaka musoke mugende ku makomera muyasibira abali ba mugambo kula muza Qur'ani ne Sunna basiram bwachite sibwe kiri bwachite sibwe kiri muuri de nabbi bwatu gamba ebintu ebitambula ekisoka kusiramuka ekyo kubira kusenguka ekidako kujira ki kulwana olwo obusiramu obutofu bubera bugenda kuyimirirawo wa amma abasiruwala nga basiruwaza n'abalala musimanyite mulwana paka nga maziko kolera byakulwanyisa mboyoseka yasomerawa era yasoma yoki abo basiraamu tembawuliriza muwulirize korani muwulirize nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde nga baana abasekerera ngagamba kale uliro byayogera ani akyawulira buli yo rabishi gwayogera oyitwa munyina nsinga bwetambula musilamu nywera bwe batu bwe bagamba era abagamba ngende ku mulembe gwa nabi abakulembe nti araziru badi badi araziruna badi yurai bwe batu bwe bagambira ngata nti uliro bwayogera ulira abagobere doyo araziruna be ba wansi mu fo buntu ntu wa wansi badi yurai endoza zabwe zeyo mu kyale eyo mbibire eyo tebategeera bintu nga bitambula ah basilamu bwacha kumakya nga bulijjo bebadde nga basekerera bulijjo bebadde nga batwala nga bawansi nga kati beba waggulu nga bulijjo babadde nga beetwala nga bawaggulu wallahi allah tabaraka taala nga basanyiza nsaba allah subhanahu wataala an yansura jami'al mujahidin fi kulli makanin wa halin allahuma rudda anna jamia makri wa kaidi adaina wajal adaana hum laksarin wasalli llahuma wasallim wabarik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum wa barakatuh